odoroi allogas culoin. Quelcai homoi ricevas a parte ofte picoin de culoi. Tio estas causata precipe de ilia odoro. Novae estudajoi montras, ciui odorai substansoi estas shatatai de culoi, cae ciui odoroi forpushas ilin. Studajo quiu antaune longe estis publicigita in faca periodajo montras, kie la individua corpa odoro influas la propran allogetson por culoi. La resulto diras, che aparte la odorae substanzoi de la svito, efficas alloge. Plei allogai estis lautio por culoi la homoi, ciui elsvitas carbon acidoin, kiel buter acidon au isovalerian acidon. Tiui carbon acidoi aperas en la svitajo, kai odoras malagrable, lau la tipa odoro de svito au fromagezza piedo. Ancau la tiel nomata acetoino, kiu supposeble estas productita de bacterioi sur la homa hauto, allogis la culoin. Dusho dopo vas do longa tempo protecti contra picoi de culoi. Plei mal allogai estis por la sango su homoi ti odoras la eucaliptolo. Ciu interfaculoi estas conata ciel unu como occineolo. Ciel la nomo jam indicas, Eucaliptolo odoras laula acra malvarma odoro de eucalipto. Gi estas usata en bush aquo, ce tus mildigai bombonoi, au en cosmeticai productoi. La studo estis plenumata inter alie de esploristoi de la John Hopkins Universitato en Baltimoro, Usono ili prilumigis la allogetson de la odoro, ce speci meno de nur ses personoi. Crome, oni prilumigis nur unu culan spezion, nome Anopheles Gambie. Tiu spezio aperas precipe in Africo, cae gi estas grava transtonanto de malario. La ecconoi do estas nur relative, el dir povai. Apud la corpa odoro, Ancau la usata sapo havas influon pri la allogezzo por culoi. En alia studo, esploristoi de la Technica Universitato de Virginio analisis la diversain odorain substanzoin de quar test personoi. Ciui estis au nella vitae, au la vitae combine cun quar diversae marcoi de sapoi tri el la quarte stitae sapoi allogis la moschitoin pli forte, o la ne la vita in odor specimeno in de la personoi la fortezzo varis de persono al persona laula resultoi culoi appena uschatis la odoron de cocossoi au de migdaloi florezza i odoroi chi exemple odoroi de violoi estis ai flanche allogai por la sango succiantoi. La demando, ciu estas aparte alloga por culoi, havas grandan signifon por la esplorado. Culoi au moschitoi povas transtoni infectantoin, kiel la zika viruson, au ili povas iniziati grava malsanoin. La nove cerpitas zio, pro tio eble povas helpi por la disvolvado de pli efficai rimedoi por la protecto contra otiai malsanoi. Nur la inai culoi picas homoin cae bestoin. Sango estas aparte grava por la culinoi, chargi estas ricia ie proteinoi, cae aliai nutrai substansoi, ciuin la culoi besonas por la productado cae crescado de la ovoi apud la odoro, culoi povas percepti la elspiritan cae tra la auto eligitan carbon dioxidon. Iu plida carbon dioxido iu elspiras, des pli ofte tiu homo estas picata.